Сміт був однато помітний на тлі білуватого замкового муру. Він застиг, не зважуючись ані порухнутись, ані навіть подивитись униз цю вгору, щоб не привернути до себе чиїсь уваги. За 25 футів нижче від нього шафер напружено дивився вниз. Там біля підніжжя все, що вартували солдати собаками. І досить було комусь із них випадково поглянути в гору. І сміта неодмінно помітили б. Якесь шосте чуття раптом наказало шаферові подивитися вгору. І він укляк на місці. Вартовий, ще раз обійшовши зубці спинився, спершись руками на паркет і дивився кудись долину. Можливо, стежив, як згадають останні вогні пожежі. Якщо він переведе погляд хоч трохи в бік, все скінчиться, скінчиться ще й не розпочавшись. Шафер повільно звів пістолета з довгим глушником і за поліційною звичкою підпер його лівим зап'ястком. Він не сумнівався, що вб'є вартового одним пострілом, лише вагався, коли саме стріляти. Якщо дочекатись, поки їх помітять, то вартовий може дати попереджувальний постріл або ж устигне сховатись за зубцем. Ти відразу то вартовий, звісно, не встигне подати сигналу своїм. Але тоді труп може впасти на дах станції і далі в долину до солдатів з собаками. Хоча ні, вирішив, зрештою, шафер. Від удару кулі вартовий, скоріше за все, поточиться назад. Шаферові досі не доводилося стріляти в людину, яка нічого не підозрює, але тепер він був ладен зробити це. Затамувавши віддих, шафер, почав поволі натискати на гачок. Місяць сховався за хмари. Так само поволі шафер опустив зброю і знову витер чоло. Сміт нарешті дістався до вікна, вліз у нього і двічі смикнув залину, даючи шаферові сигнал підійматись. В кімнаті було зовсім темно. Сміт лише встиг помітити залізне ліжко, до якого було прив'язано лингу, коли дві руки обвинули його шиві, дівочий голос щось замурмотів йому просто на вухо. Годі, годі, запротестував Сміт. Він ще не встиг привести дух і раз у раз набирав повні легені повітря. Та потім він, зібравшись на силі, обійняв і поцілував мері. Порушення всіх правил та й годі. Але цього разу я про нього не доповім. Вона все ще стояла, прихилившись до нього, коли у вікні з'явився лейтенант Шафер. Важко перевалився всередину і впав на ліжко. У них у цій ділі що немає ліфтів? обурено промовив він, жадібно ковтаючи ротом повітря. Мало тренувались, буркнув Сміт. Потім підійшов до дверей, увімкнув світло і в ту ж мить знову вимкнув чорт. Утягніть линву і запніть фіранки. Так поводилися з рабами на римських галерах, гірко відгукнувся шафер. Але за 10 секунд линву було втягнено і фіранки запнуто. Сміт тим часом поставив ліжко на місце. Згорнув линву, шафер поклав її до полотняної торби, де, крім маскувальних костюмів та автоматів, лежали ручні гранати і вибухівка у пластикових пакетах. Щойно він знову зав'язав торбу, у замку зарипів ключ. Сміт жестом наказав Мері залишитись на місці а сам поспішив стати за двері.